O Iisuse, o Iisuse, scumpule mântuitor, Tu arată îndurare către cei din purgator, pentru ei o rugăminte ridicăm cu toți plângând, Căci dorim ca toți să ajungă sus în cer cât mai curând.